Käbir hadyslar La ilahe illallaň şertini aýtýar. Nähili suratda La ilahe illallah diýlende saňa jennetiň, hä, jennete girmekligiňe sebäp bolýar we käbir hadyslar näme La ilahe illallaň fazylatyny aýtýar. Birinji hadys näme? Osman radallahu anhudan. An Osman ibn Affan ibn Affan radallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Näme, Dahalel jennet ýa, ol adam näme jennete girer diýen. Ýani şek-şübhe ýok ol adamynyň näme jennete girjekligine. Ikinji hadys näme diýýär? Bulam Ebu Hureýradan, bu hadysy näme Imam Buhary rahimehullah rowaýat etýär. Gala gala Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem. Es'adun nasi bi şefaati ýewmel kyýameti men gale la ilahe illallahu halisan min kalbihi. Iň bagt tapjak adam diýe meniň şefagadymdan kyýamat gününde la ilahe illallah sözüni halisan min kalbihi arassa näme şirk şek şübhe ýetirmän näme kalbyndan ýüreginden diýen adam diýe. Şu hadyslaryň hemmesi näme görşümiz gerek la ilahe illallah şertlerini aýtýar. Diňe manysyna düşünmän, diýlen zadyny edip, gaýtarylan zadyny gaýdylman diýlen La ilahe illallaň peýdasy ýok. Çünki şu hadyslarda, birinji hadysa näme şertini aýtdy, La ilahe illallany diýýän adam ylmyny bilmeli, manysyna düşünmeli, tawhide gelmeli, şirkden gaýtmaly. Ikinji hadysam näme? Halisan lillah arassa ýüregiňden diýme. Yani arassa ýüreginden la ilaha illallah diýýän adam näme şirkden, bidgatdan, bu zatlardan saplanmaly. Üçünji hadis hem Itban ibn Malik radiyallahu anhudan. Bu hadis hem Buhari, Müslimde gelýär. Näme diýýär Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Inna Allaha harrama alan nari men qala la ilaha illallah yebtagi bizalika wajhallah. Ha şübhesiz Allah Teala odu haram edendir diýär. Kimde kim La ilaha illallany arassa Allaň yrzalygy üçin diýen bolsa diýe, ýani riýä üçin däl, malyny, janyny, abraýyny goramak üçin diýmändir-de, arassa Allaň yrzalygy üçin diýipdir. Hakyky iman edipdir Allahtagalaň ýeke-täk ybadada hakkyllygyna we ondan näme sogap umyt edip diýipdir. Ine dördünji hadys näme Tarik ibn Eşýem el-Eşjeý diýen sahabadan näme diýýär? Gala. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشتبتر قنم البيغمم دي يعني نامد يا بيغمم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله رواه مسلم بخدي ثم إمام مسلم رحمه الله روايته نامد يا بيغمم كم لا إله إلا الله ديثا We kefere bima yu'bedu min dunillah, we Allahdan başga ybadat edilýän zatlaryň hemmesine-de kapyr bolsa, terk etse, taşlasa, ana, şol adamynyň näme maly, jany näme haramdyr diýýär, degmek bolýan däldir diýýär. Eýe, muslim bolýar ol adam. We hisabuhu alallah, we onuň näme hasabynam Näme Allatagala berer diýýär. Ýani ulamalar näme diýýär şu hadysda iň esasy şertleriniň biri şu. Wa kafara bima yu'badu min dunillah diýýär. Şoň üçin bir adam bilse diýýär arassa näme Allaň ybadat edilmelidigini. We Alla ybadat etse diýýär, namaz okasa, agyz beklese, zekat berse, haj etse, ýöne Alladan başga ybadat edilýän zatlaryny taşlap bilmese, mysal, alajasyny, gabryny, çöpüni, tümmegini, ol adam näme? Lä ilähe illallasynyň peýdasy ýok. Düşündiňmi? Näme diýdi? Men, şutaýdak men näme? Şert. Men gala lä ilähe illallah. Şert etdi. Kim lä ilähe illallah diýse, we kafara. Bima we men kefara, ýene näme atyf bar, we kimde kim hä, la ilahe illallah diýip, şo sanda-da näme gönümel, göni, bar çöplerden, bar şirk edilýän zatlardan saplansa, ana şol adam musulman, ana şoň maly, näme, gany ellegrilmesiz diýýär. Bäşinji hadys Ebu Huraýradan, näme diýýär Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Men laqita min wara'i hadal ha'iti yeşhedu en la ilaha illallah Ýani howla mefhumy ýok, ýani kim öňüňden çyksa diýdi. Kim öňüňden çyksa buşla. Ýöne şerti näme? Ýeşhedü en la ilaha illallah mustaýkinen biha kalbu. Kim näme al la ilaha illallah şaýatlyk berýän bolsa, ýani ýeke-täk ybadada hakgal bir Allah diýýän bolsa, ondan başga ybadat edilýän zatlar batyl diýýän bolsa. Ana şu diýýän zadyna mustaýkinen biha kalbuhu. ýüregi bilen ynanýan bolsa, bir Alla ybadat edilip, Ondan başga zada ybadat edilmeli däldigine näme şeksiz, şübhesiz iman etýän bolsa diýe, näme etmeli? Febeshirhu bil jenne, oňa jennet buşla diýe. Altynjy hadys Enes ibn Malikden, Kala kala Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem, Ma min ahadin ýeşhedu en la ilaha illallah we enne Muhammeden Rasulullah sydkan min kalbihi illa harramahullahu alen nar diýýär. Ahrajahu'l Buhari we lafzu lehu we Muslim. Bulam Buhari Muslimde gelýär. Näme diýýär? Ma min ahadin ýani islendik bir adam şaýatlyk berse, ýeke-täk ybadaty hakgyl Alladygyna we ondan başga ybadat edilýän zatlaryň barysynyň batyllygyna we Muhammet pygamberiň hakyky Allaň Rasulydygyna Şu zada şaýatlyk berse çyn ýüreginden, ikiýüzlülik etmän, näme çyn ýüreginden diýse diýä, illa harramahullahu alan-nar. Näme şübhesiz Allah näme ony oda haram edendir diýä. Dowzah ol adamyny ýakyp bilmez diýä. Ýedinji hadys kimden? An Sahl ibn Hanif we Zeyd ibn Halid al-Juhani iki sahabadan rowaýat edilýär. Gala Ikisi aýtdy diýä Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeý diýdi. Beşşirin nase. Ennehu men kâle la ilahe illallahu wahdehu la şerike lehu vecebet lehul cenne. Adamlara aýdyň, buşlaň diýe. Kimde kim la ilahe illallahu wahdehu la şerike lehu diýse, ýa dille diýmek däl, ol ony arapça şeý diýse diýen, hakykatda türkmençe öwürjek bolsak näme? Kimde kim ýüregi bilen, dili bilen, amaly bilen näme bir Alla ybadat etmeli. Alladan başga hiç bir zada ybadat etmeli däl. Şunuň bu hakykatdanam bar ybadatlaryny bir Alla etýän bolsa, Alladan başga zatlara ybadat etmeklik batyl diýýän bolsa we ýüregi bilenem şoňa ynanýan bolsa, hakykatda iş ýüzünede şoşanlar görülýän bolsa, wejebet lehul jenne diýýär. Şoňa jennet wäjip diýýär. Hökman şoňa näme? Jennet berläýmeli diýýär. Taýyp. Sekizinji hadysam Ebu Huraýradan we kalby bilen hem iman etse şoň manysyna, bir Alla ybadat etmekligine ynanýan bolsa, kalby bilen hem şek-şübhesiz we ondan başga hiç bir zada ynanmaýan, iman etmeýän bolsa, ybadatlarynda şirk ýetmeýän bolsa, oňa je, oňa asmanyň hemme gapylary açylar diýýär. Tä Arşa barýança diýýär. Arşa barýança näme, onuň öňünde näme, böwet hiç zat bolmaz diýýär. Şerti, Meştenebel keber, uly günä etmeýän bolsa diýýär şol adam. Bir adam uly günälerden saklanýar. We özem halysan lille, çyn ýüregi bilen, arassa kalby bilen iman etýär bir Allaha ybadat edilmekligine we etýärem. We näme, Allahdan başga ybadat edilýän zatlarynyň barysy batyl diýýär we hakykatdan taşlaýaram, terkem etdi şo zatlary. Ana, onuň näme, Oňa je asmanyň bar gapylary açylar tä arşa çenli diý, öňünde böwet durjak zat bolmaz diý. Ýöne näme, şerti uly günä etmedik bolmaly. Ýani şol adam jenneti, arşa çenli asmanyň gapylary açylan adama, inşa Allah, jennetiň gapylaram açylýar. Dokuzynjy hadys kimden? An Ebi Saidin al-Hudri radiyallahu anhu kâle kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men kâle la ilahe illallahu muhlisan dehalel cenne. Näme diýe bu hadysda Peygamberimiz? Kim näme La ilahe illallany arassa diýse, ýani arassa La ilahe illallany diýse we etýän ybadatlarynam arassa Allah üçin etse näme, dehalel jennete diýýär. Ol adam hem şeksiz şübhesiz jennete girer diýýär. Görýäňizmi hemme her bir hadys La ilahe illallany bir şertini aýtýan eken. Diňe diýeniň ýeteni ak eken. Şo diýýän zadyň buýurýan zatlary bar, gaýtarýan zatlary bar. Sahyh hadys özem. Näme diýä? Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu rowaýat eden hadysynda Pygamberimiz sallallahu Ma alal arz ahadun yani yerin yüzünde istendik bir adam diye. Ma alal arz yerin yüzünde ahadun istendik bir adam şu sözleri diýse diye la ilahe illallah Wallahu Ekbar, we la hawle we la kuwwete illa billah diýse näme? Illa kuffirat anhu hataýahu. Şübhesiz onuň näme? Kuffirat bagyşlanar diýä. Hä? Anhu hataýahu bar eden günäler diýä. Ýagny şu edilen dogalar, zikirler seniň näme? Bar günäleriň näme? Ýuwulmagyna, bagyşlanmagyna sebäp eken. Walaw kanat misle zebedil bahr, eger bolsa diýä onuň günäleri De, deňiziň köpürjikleri ýaly, diýýär. Seniň diýen günäleriň deňiziň köpürjikleri ýaly kän hem bolsa diýýär. Şu sözleri diýseň we ygtykad etseň, ynansaň, iman etseň şu sözleriň manylaryna, diýýän zatlaryny etseň, gaýtarýan zatdan gaýtsaň näme? Şu aýdylan zikirler, dogalar seniň eden günäleriň barysynyň bagyşlanmaklygyna sebäp bolýar. On ikinji hadysda näme diýýär? An Anas ibn Malik razyýallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem kal Ýahruju minen nari men kale la ilaha illallah diýe. Çykar otdan diýe. Kim la ilaha illallah diýen bolsa we kalbynda-da diýe näme? Haýyrdan bir arpa agramynda näme? Bir zat bolan bolsa diýe. Arpa agramynda bir haýyr hysadan bir zat eden bolsa diýe. Kalbynda şoň agramyýalak näme haýyrdan imanyn bir zat bolan bolsa diýýär we özem la ilahe illallah diýen bolsa ýani towhidde ölen bolsa diýýär şirk etmedik bolsa diýýär towhidynyň daşyndan hä eden amal haýyr işleri arpaň agramyýalagam bolsa diýýär dowzahdan çykar diýýär. We ýene diýýär, Kimde kim La ilahe illallah diýen bolsa, towhidde ölen bolsa diýýär, şirk etmedik bolsa diýýär we kalbynda-da diýýär, burry, bugdaýyň agramynda-da bir näme edilen bir haýyr-yhsany bolsa diýýär, olam näme, hökmany suratda jennete düşer diýýär. Summa yahruju minan nar we ýene bir synp adamlar çykar diýýär, La ilahe illallah diýip, iman edip, towhidde ölüp, şirk etmedik bolsa diýýär we kalbynda-da Zerre kadar haýyr-yhsandan bir zat bar bolan bolsa diýýär, näme? Olam hökman näme? Dowzahdan çykar diýýär. Ýani kim tawhidde ölüp, hä? Şirkden gaýdan bolsa we iň bolmanda näme bir agram agram sanyna giribiljek bir haýyr-yhsan edenem bolsa näme şol adam hökmany suratda näme? Jennede girýär. Dowzahda ömürlik galmaýar. 13-nji hadys näme? Abdullah Meniň we menden öňki pygamberleriň näme, iň haýyrly eden dogasy zikri şu sözdi. Olam näme, La ilaha illallah wahdahu la şerike leh. Lehul mulk we lehul hamd we huwa ala kulli şeýin kadir. On dördünji hadis Buraýdeden. Näme an Rasul sallallahu aleyhi ve selleme semi'a raculen yekul. Allahumma inni es'aluka bi anni eşhedu enneke entallah. Semia rajulen, ýagny bir adamynyň şeýle doga edenini eşitdi diýýär pygamberimiz. Bunuň dogasyny eşidenden soň şeý diýýär. Ýagny ilki bunuň dogasy näme? Ýagny adam näme diýýär? Allahumma diýýär, eý Allahym diýýär. Men näme? Men senden soraýan diýýär. Tewessül edip diýýär şu zatlary. Ýagny tewessül ursat berlen tewessül bar, ursat bermedik tewessül. Ýani rugsat berlen tewessülleriň biri näme? Ýani imanyňy tewessül edip bilýäň. Eý Allah men saňa iman etýän, şu imanymy saňa tewessül etýän. Ýa eden haýyr amalyňy tewessül edip bilýäň. Bul adamam näme imanyny tewessül edip näme diýýär? Es'eluka bi anni eşhedu annaka antallah diýýär. Men näme şu imanymy saňa tewessül etýän. Men şaýatlyk berýän eý Allahym diýýär, annaka antallah. Şübhesiz näme Hakyky ybadata hak kyl Alla Sen diýýär. Senden başga ybadata hak kyl iläh ýok diýýär. La ilahe illa ent, ýeke-täk iläh Sen diýýär. Senden başga ybadata hak kyl iläh ýok diýýär. El ahad es samed, Sen ýalňyz. Sen ýeke-täk Alla diýýär. El ahad, ýeke-täk Alla Sen, es samed hem Sen. Ýani hemme hajatlary bitirýän Sen. Hiç bir hajatyň Sen näme? Hiç bir zatda Sen da ile mätäç bolaňok diýýär. Es samed diýmek näme? Hiç kime mätäçlik çekmän we hemme kişiniň hem näme oňa mätäç çekýäni As-Samet bolýar. Ýani Allah Tagala hiç bir zada näme mätäçligi ýok. Ýöne hemme zatlar näme mätäçligini Allahdan soraýarlar. We sen näme lem ýelit dogmadyň diýýär. Dogurmadyň diýýär. We lem ýulet we sen dogmadyň hem diýýär. We lem ýekun lehu kufuwan ahad we saňa näme hiç deň taýam bolmady diýýär. Bir şey dip doga etýär. Şonda pygamberimiz näme diýýär? Wellezî nefsî biyedihi. Nebsim elinde bolandan kasam bolsun, ýagny biziň nebslerimiz kimiň elinde? Allahyň elinde. Ýagny Allahdan kasam içdigi şo. Wellezî nefsî biyedihi. Nebsim elinde bolandan kasam bolsun diýýär. Laqad sa'alallaha bismihil a'zam. Şu wagt Allahdan ýagny ismil a'zam bilen doga etdi diýýär. Allah Tagalaň bir ady bar, şoňa ismil a'zam diýýär. Käbir adamlaryna, käbir gullaryna Allatagala ol adyny bildirýän. Şol ady bilen doga etseň näme? Göni dilegiň kabul bolýar. Näme, şu wagt şul adam diýýär, Allatagalaň ismil agzamy bilen doga etdi diýýär. Ellezî izâ du'iýe bihi ejâb. Ýagny, ol at bilen haçan-da doga edilse diýýär, göni Allatagala ejâbe, jogap berýär diýýär. Ve izâ su'ile bihi a'tâ. Ve şu ismi agzamy bilen Alladan näme soralsa-da näme, gönümel Wa hisabuhum alallah rawahul buhari wa muslim diýen. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýen? Umirtu an uqatilen nas. Buýruldym men diýen adamlara garşy uruş etmeklige. Tä şaýatlyk berýän çaýlar näme? Ýeketäk Allah tagalaň ibadeti hakgallygyna, ondan başga näme ibadet edilýän zatlaryň barysynyň batyllygyna. Wa näme Muhammediň Allahyň rasulydygyna wa namaz okaýan çaýlar wa zekat berýän çaýlar diýen. Fa iza fa'alu zalika. Kimde-kim näme talap edilende şu zatlary ýerine ýetirseler diýýär, Asamuu minnii dimaahum we emwalahum, gorarlar menden ganlaryny we mallaryny diýýär. Illa bi haqqil islam, diňe yslamyň hak bolan ýerinde alnar diýýär. Ýani zekat yslamyň haky. Birini nahak öldürseň, sen hem öldürmeli bolan yslamyň haky. Wa hisabuhum alallah. Wa näme ýüreklerinden diýdilermi ýa-da ýalandan diýdilermi, oň hasabynam näme Allah Tagala berer. Şoň üçin bize bir daşyndan şu zatlaryny görkezdimi, dille la ilahe illallah Muhammadar Rasulallah diýdi, namaz okady, zekat berdi. Biz oň bilen musulman bilen gatnaşyşymyz ýaly gatnaşýarys. Emma ikiýüzlülik edip, mynafyklyk edip diýipdir ýa edipdir, ony Alla goýýar. Soň Ubada ibn Samitden 16-njy hadys, näme diýýän Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal, men şehide en la ilaha illallah wahdahu la şerike leh, وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل رواه البخاري ومسلم دي نامد يا بيغم كم سايات لقوة نامة يكتاق الله أفاتت حق اللغنى we oňa hiç bir zadyň näme şärik bolmaýanlygyna we Muhammet pygamberiň onuň guludygyna we rasulydygyna we Isa aleýhissalamyň Allaň guludygyna we rasulydygyna we Merýeme näme taşlan sözüdigine we al we kelimetuhu alqaha ila Merýeme sebäbi Merýeme näme boldy näme buýurýar şo sözündenem näme Isa aleýhissalam bolýar. Wa ruhum minh we Allah Tagalaň näme ýaradan ruhudygyna, ýagny ol Allah däl ýa Allaň oglam däl. Beýleki ruhlary ýaradyş ýalak Isa-da näme Allah tarapyndan ýaradylan bir mahluk, ruh. Wa jennetiň hakdygyna we dogzahyň hakdygyna näme adhalahullahu jennete ala ma kana minel amal. Näme Allah Tagala ony jennete seret diýene, jennete salar diýe eden amalynyň näme azlygyna seretmesizden. Az amal edenem bolsa diýe şu zatlara iman edeni üçin وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب فقلت من هذا قالوا هذا غلام بني عبد المطلب فقلت من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة قالوا Hada Abdul Uzza Abu Lahab. Ahrajahu Ibn Huzaymata fi Sahihihi. Näme diýe Tarik ibn Abdullah al-Muharibi diýen sahaba, Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Zilmejaz diýen bazarda gördüm diýen. Araplaryň belli bir näme meşhur bazarlar bolan Zilmejaz diýilýär. Birine Ukaz diýilýär. Şu Zilmejaz diýen bazarda näme Pygamberimizi gördüm we aleyhi üstünde de egninde de näme bardy diýe. Hulletun hamra, gyrmyzy don bar diýýär. Hulletun hamra diýdigini hem gyrmyzy don bardy diýýär. Näme diýip ýördi diýýär, eý adamlar, la ilaha illallah diýiň. Ya eyyuhan nas, adamlar näme çagyrýardy la ilaha illallah diýmeklige. O söze iman etmeklige, tawhide gelip näme şirki taşlamaklyklaryna. Näme diýerdi? Ya eyyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Eý adamlar, la ilaha illallah diýiň, iman ediň. Tuflihu, nejat taparsyňyz, jennete düşersiňiz diýip, näme, adamlary çagyryp ýören eken diýýär. Wa rajulun wa bir adamam yetba'uhu yzyna düşüp diýýär, yermihi bil hijara, oň yzyndan daş zyňyp ýör diýýär. Pygamberimiz adamlary näme, Allaň birligine çagyrýar, yzyndan bir adamam ony näme, daşlap ýör diýýär. Kad edma ka'beýhi we arkubeýhi diýýär. Näme ýaňkyň daşynyň näme sebäbinden ýa ka'beýhi aýaklarynyň yzlary näme ýeňseleri näme ganapdyr diýýär. We huwa ýekul Olam ýa daşlaýar diýýär yzyndan hem näme diýýär ýa eýýuhan nas la tuti'uhu eý adamlar buň diýenini edäýmäň. Fe ennehu kezzabun, bu ýalançydyr diýerdi diýýär. Ýani pygamberimiz adamlary Allaň birligine çagyrýar, ol adamam näme yzyna düşüp, daşlap, ýalançy diýip ýör diýýär. Ondan bu iki adamynyň beýdip ýörenini görüp näme diýdim diýýär. Fe fe kultu men hada, kim bu? Galu hada gulamu beni Abdul Muttalib. Bu Abdul Muttalibiň ogly diýdiler. Ýani pygamberlik dawasyny etýär. Bir Alla ybadat etmeli ýa diýýär diýýär. Fekultu men hada lezi ýetbauhu ýermihi bil hijara. Bu buň yzyna düşüp oňa ony daşlap ýören kim diýdim. Diýýär, olam näme? Buň hä pylan kakasy Ebu Lehep diýdiler diýýär. Düşündiňizmi? Şoň üçin näme iň ýakyn adamyň saňa duşman bolmaklygy seniň näme etýänleriň ýalňyşlygyna delil däl. Pygamberimize iň näme ýakyn adamlar birinji duşman bolýar. طيب 18 حديث نام أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوا موتاكم نام حسن حديث أبو يعلى دا وابن عدي دا نام دي أبي غممب La ilaha illallah sözüni näme kän diýiň diýýär. Eksiru kän diýiň min şehadet en la ilaha illallah. Şu sözüni kän diýiň diýýär. Kän şaýatlyk beriň, kän pikirleniň, amal ediň diýýär. Qabla an yuhala beýnekum we beýneha. Näme aýrylmazyňyzdan öň diýýär şu söz bilen, şu sözden diýýär. Şu sözden aýryşmazyňyzdan öň diýýär. Walaqqinu mawtakum we näme hatda Öljek bolýan adamlaňňyza-da lakginu diýdiriň şu sözi diýip. Şoň üçin jan berjek bolýan adama-da näme ýatlatmaly, şu sözi diýdirmeli. Çünki kim ölmezinden öňem näme şu sözi diýse, inşallah jenneti. On dokuzynjy hadysda näme diýýär Pygamberimiz? Bulam Abu Huraýradan gelýär. Men halafa minkum faqala fi halifihi billati wal uzza Felýekul la ilaha illallah we men gale li sahibihi taala uqamirka felýetasaddak diýýär. Rawahul Buhari we Muslim. Kimde kim näme and içse diýýär. Men halefe minkum kimde kim bir and içse diýýär, ýa kasam içse diýýär. Özüm kasamynda näme lätden, uzzadan kasam bolsa diýýär. Lat, uzza näme araplaryň öň çokunan butlary. Edil şuňalagam şu wagtky döwürem näme, ýa metjit kessin, ýa Kuran kessin diýip, näme Alladan başga zadyny kasam içse diýýä näme, Felýekul la ilaha illallah, göni yzyndan la ilaha illallah diýsin diýýä. Seň o eden zadyň şirk diýýä. Emma la ilaha illallah diýseň näme, şo günäňi näme etýä, pozýa. Sesiň la ýaňky näme Alladan başga zadyny kasam içmeklik näme, kiçi şirk. Şoň üçin La ilaha illallah diý diýýär, o eden günäňi bozar diýýär. Ve men kâle li sahibi, ve kimde kim dostuna, näme, Teâl ukâmiruke, gel kymar oýnaly diýse, kymar diýmeklik näme, kart, şeşepeş, şuň galat zatlar. Gel kart oýnaly, şeşepeş oýnaly. Näme şeý diýse diýýär, näme, onuň sen oňa talap etýän zadyň günä diýýär, felýetasaddaq diýýär, yzyndan näme, sadaka bersin diýýär. Şu eden sadakaň näme, ýanka etmekligi teklip eden näme, günäňi ýuwar diýýär. Şu hadysa hem ulamalar näme diýýär? Kimde kim günäni hakyky etjek diýip kalbyna dugsa, etmese-de günä ýazylýar. Düşündiňmi? Aslynda bir hadys bar, biri näme? Bir günäni etjek diýip pikirine getirse, etmese ýazylmaz diýýär. O näme? Ýüregiňe dugma, pikir et diýýär. Onda günä ýazylanok. Kelläňe gelip gitýär, niýetiňde etmek ýok. Emma biri ýüregine düwse etjek diýip, etmese-de şo günä näme? Günä diýip ýazylýar. Şonuň üçin näme? Yzyndan sadaka etsin diýip. Ýigriminji hadys näme? Bulam Ebu Huraýradan, Kala kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Men kala la ilaha illallah nefa'athu yawman min darihi yusibuhu qabla zalika ma asabahu. Rawahul Bazzar wal Bayhaqi fi'ş-Şu'ab. Günlerde bir gün oňa hökman bu la ilaha illallaň peýdasy deger diýýär. Yusibuhu qabla zalika ma asaba. Näme näme zatlar yusibuhu qabla zalika ma asaba. Günä zat edenem bolsa diýýär. Ýani la ilaha illallah näme şirkden aşakda edilen günäleriň hemmesiniň näme ýuwulmaklygyna sebäp bolýar. Bir la ilaha illallah diýip arassa tawhide gelse, Allahny birlese, şirkden sap bolsa, Ondan bärde ejiz zat näme, günäler edenem bolsa diýýär näme, La ilahe illallah şoňa peýdasy deger diýýär. Onuň dowzahda näme ömürlik näme galdyrmaz diýýär. Iru güýçden näme jennete girmekligiňe sebäp bolar diýýär. Wallahu taala a'la we a'lam.